Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pošto je seminar završen, mi nastavljamo inša Allah, u našem mesjidu komentar na hadise koje je prenio Imam Buhari od poslanika sa e, mi smo imali, znači, naš, prvo ćete zapisati, znači, onaj naslov, znači, bab, poglavlje koje, a ti ćete naći u vašim zbirkama. Tako da ne morate hadis pisati, zašto ima veliki hadisa, ne možete stići. Pratimo čitati. Sržba predavača u toku predavanja i poučavanja kada se primijeti nešto ružno. Znači, sržba predavača u toku predavanja poučavanje kada se primijeti nešto ružno. Rekao je Imam Buhari, rahmetullahi Pričao nam je Muhammed bin Kethir i kazao da mu je prenio Sufjan od Ibn Ebi Halida, a on od Kajsa bin Ebi Hazima, a ovaj od Ebu Mas'uda Ensarije koji je rekao da jedan čovjek kazao Boži poslaniče, skoro da odustanem od kolektivnog obavljanja namaza zbog toga što nam ga taj i taj oduljuje. Nikad nisam vidio vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Ebu Mas'ud, srditijeg u predavanju kao tada. Ljudi, rekao je, vi ste zaista razbijači džemata. Ko klanja pred svijetom, neka olakšava namaz, jer među njima ima poneko bolestan, slab i potreban. Zabište koristi iz ovoga hadisa. Lijepo ponašanje sa narodom, pogotovo kada je u pitanju vjera da je ne bi zbog lošeg ponašanja tvoga ostavili. Ako se budeš lijepo ponašao, to će ih učiniti da zavole vjeru. U ovom, svi prenosioci ovog hadisa, što je u ovom hadisu, njihovi sinovi se zovu Abdullah. Znači, od svi ovih prenosa njihovi sinovi se zovu Abdullah. Znači, svi prenosioci zove Ebu Abdullah, otac Abdullah. Znači, to morate isto zapisati. Znači, svi prenosioci od ovih hadisa Sinovi se, sinovi se prvi sin se zove Abdullah. Kako da su svi, oni se, znači njihov nadmak, Ebu Abdullah. Dozvoljen je gibet. U nekim situacijama kao ova ovdje. Kada se nanosi šteta za vjeru. Znači, dozvoljen je gibet u nekim slučajima. Kada to donosi štetu za vjeru. Dozvoljeno je šeh da se naljuti u određenim situacijama i tada učenik treba da sabura. Kao što su ashabi saburali. I tada učenik treba da sabura. Jer možda je došlo zbog njega ili zbog nekog njegovog prijatelja koji je u safu sa njim, ali trebamo svi da saburamo na tome. Neko što danas neki čim nešto malo on sa drsa, A ne zna da i poslanik sa selem se znači u određenim situacijama onaj iz, iz, digao povisu svoj glas i naljutio. Milost poslanika sa selem na ummet, narod, da je bio milostiv. To nas upućuje, znači da moramo i mi da budemo milostivi prema narodu. Imam Amaš, to je jedan učenjak, ovo znači nije iz, hadisa, ali ovo vam govori znači, kakav je bio znači, uleme, znači isto, koji su znali da, da se naljute. Znao je da otjera svoje učenike sa vrata, čak je stavio psa da čuva kod vrata. I kada je uginuo pas, Rekao je, umro je onaj koji je naređio na dobro i odvraćao od zla. Između dvije štete uzeti i izabrati manju štetu. Naredba da se olakša namaz. Znači, naravno, olakšat ćemo namaz no kao što je poslanik se ne učio. To znači olakšat namaz. A ne da na svakom namazu učiš kulhu Allah. Uglavnom, znači, da ne, čovjek ne pretjeruje. Poslanik sa se desilo da je učio suratu Ali Imran na Akšamu čitao. To je jedan po se desilo. A ne sada čovjek to uzme pa da non stop svaki dan da, nauči tu suru. I kaže, poslanik se uči. Jeste, ali uči jedan put. Zna da se na Akšamu uče male sure. Mijenjati načine kod podučavanja, zavisno od situacije. Znači, neka ćeš na lijep način, neka ćeš povisiti vlast, neka ćeš, znači, mijenjati, znači, situacije. Čovjek biti zavisno od situacije do situacije. Kad dođeš nekome, nekome, pres, nekome preselio, nekog čovjek u kući, nećeš se doći smijat, nećeš pozivati, najljepši način, znači, znači biti tužan, normalno. A ne da dođeš tamo da se smiješ. Isto kad si na veselju, kad pozivaš, znači kad nekoga postičeš na dobro, znači onda na, na, na vedren, vedrog lica govoriš kako je to lijepo, kako je sad pohvalno, kako su uzeli emanet na sebe i tako to. Znači, zavisno od situacije. Znači, mijenja, čovjek mora mijenjati svoju situaciju ne opravdavati greške. Znači, kad se uvidi greška, upozoći se odmah na nju. Znači, naravno, da li bio predavač, da li bio imam, da li bio halifa, da li bio predsjednik, da li bio učenik, da li kogod je bio, ali sve sada zavisi na koji ćeš način ti upozoriti na tu grešku. Sa svojim babom ako pogreši, nećeš svakako sa njim pričat. Nek ćeš naći neki način kako babi šta da ukaže na tu grešku. Isto tako ženi, djetetu. Znači, ne smije se opravdavati greška. Ovo je bio ashab, poslanik ne rekao. Znači, nema opravdavanja greške. Znači, ali naravno način, to svako mora da vidi način na koji će. Džematske stvari stavljaju se uvijek u situaciju najslabiji. Kao na primjer, putujemo sada, imamo svi idemo džematski, idemo na, na put, nećemo staviti onaj koji najbrže vozi, nego uvijek će se gledati onaj koji normalno vozi, koji ne može brzo, starija osoba, znači da on ide prvi, da vozi, da ne bi mi, znači džematski da se ide. Znači da ne bi ovaj prvi koji vozi odmah ode i otišla nam čitava džemat. Na, isto tako kad predvozi, jeste, kao, znači da bude kao znači gleda se prednost slabiji. Ako je došlo sada vrijeme hladnoće, gledat će se onaj koji ne može da podnese hladnoću, normalno neće se na svaku namazu klanjati, ali se gleda njegovo stanje. Kada se gleda isto e, sada kad, kad u namazu gledat ćemo uvijek stanje starije. Znači, gledat se uvijek, znači, znači, slabije. Isto svako, budemo na, negdje na, na, u prostoriji. I jednostavno je hladno puno. Šta, šta ćemo reći? Neko ne smije da, da, da, da, da ili da bude brude vruće puno. Neko hoće da se, onaj ko, kome je vruće, on može da se skina, tako? A onome kome je hladno, njemu je potrebno. Znači, upalit ćemo grijalcu radi ovoga da se ovaj brat ne bi razbolio. Znači, gleda se uvijek najslabiji. Isto obratno, ako je nekome hladno, treba, znači hladno, a drugima je vruće, ako bi palio grijalac, njemu bilo vruće. Ovo je što njemu hladno, rećemo obuči se. ti kad se obučeš, znači gleda se uvijek, znači korist sviju. Tako da nećeš kod. Jer onaj što može prvi da vozi brzo, njemu nećeš kod ako, ako ide zadnji, ako kasnije polako, za pola sata. Ali će škoti onome slabijem koji ne može da vozi. Znači uvijek se gleda na džemat. Prenos slabima nije važno koliko, koliko se znači podučava, nego je važno korist, da se okoristi narod. U ovom poglavi imamo sada još dva hadisa, ovaj broj bio 90 po anaraskom, bio je 90, sad je broj 91. Neka nam brat pročita hadis, a hadise morate nabaviti zbirku, pa ćete naći, ne morate sad pisati, zato što ne možete stići nego našte u vašim zbirkama koje ćete nabaviti u budućnosti, inša Ovo je hadis završen, znači broj 90. Sad imamo 91, znači to je po arapskom. Ali vama je važno da znate poglavlje, a hadis ćete naći ispod poglavlja, znači, znači to odmah razliku pravite. Pročitamo hadis. Rekao imam Buhari, rahmetullahi Pričao nam je Abdullah bin Muhammed i rekao da njemu prenio Ebu Amir, a ovome Suleiman bin Bilal Medinjali od Rabije bin Ebi Abdurrahman. On od jezida Mumbejsova oslobođenog groba. Ovaj od jezida bin Halida Đuhejnije da je jedan čovjek pitao vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam za nađenu stvar. Pa je on odgovorio zapamti njenu uzicu ili njenu posudu <clears throat> i njenu kesu odnosno torbu, i, i oglašava je, jednu godinu. Zatim koristi se njom i ukoliko dođe njen gospodar, ti mu je predaje. A zalutala deva, upitao je čovjek. On se toliko rasrdio da su mu obrazi pocrvenjeli ili je Zaid bin Halid rekao, kaže jezid, da mu je lice pocrvenjelo i rekao, šta ti imaš s njom? Ona ima sa sobom svoje pojilo i svoju obuću dolazi do vode i brsti drveće, pa ostavi dok je ne susretne njen vlasnik. A zalutalo bravče, upitao je čovjek, ono je tvoje, tvoga druga ili vuka, odgovorio on. Zapišite koristi iz ovoga hadisa. Nađenu stvar treba oglašavati godinu dana. Ulema se razišla u toj godini, znači koliko puta moraš oglašavati. Da li svaki dan, jedan put, dva put, ili u semci jedan put, svake džume i tako. Urf, stanje tog naroda. Znači, mi ćemo sad, znači, svako će gledati u svojem mjestu kakav je, kako se to, znači, jeste, kakav je običaj. I to je najispravnije, inšala, da će se, oba, znači, ako nađeš jednu stvar, neko će preko novina, neko će možda svake džume, neko će možda svaki dan, zavisno od situacije u tom mjestu. Danas i deva ako se izgubi, ili bilo koja druga životinja, uzeće se. Zbog čega? Zato što danas je proširena krađa. Zbog čega kaže devu da pustiš se? Deva, on će vam govoriti, znači moj profesor kad nam je govorio, 400 km sama se vratila kući. Znači zna da se vrati kući svoje. 400 km. Čak kaže mi može i na 1000 km. Da se sama vrati kući. Znači izgubio je, ona se sama vratila svoje kući sama, znači može jesti, sama može piti, ali današnje stanje, kako je, znači puno se prošljene krađa, tako da će se uzeti i traži se čak i ta osnova. I konj, i krava, i bilo šta druga osoba, znači neći životinja. Dok nije od doba, znači kad je bilo tada, nije bilo došlo do krađa. Danas će se ukrast odmah. Pogotovo jedna deva. Jer imate deva koja košta milion i više. Poslije godinu dana postoji, to, je, to će biti tvoj metak, koristiš kako, kao da je tvoj metak, Slučajno ako se pojavi nakon toga vlasnik, vraćaš. Šta znači, braćo, rob? robun, Učimo patihe. Gospodar. Šta imamo pa ti, Robbul alemina, tako. Ha? Da li je dozvoljeno sad nekom reći gospodar? Ha? Dozvoljeno je reći gospodar ako nije neodređen član. Kao što došlo u hadisu. Njen gospodar. Ha? Došlo u hadisu kao njen gospodar. Znači, ako je neodređen član, može. A ako je određen član, ne može zato što je to Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, ko je gospodar ove životinje? Znači, ko je vlasnik? Znači, može se. Ali određenim članom ne može. Jer to je Allah subhanahu ta'ala. Godinu dana treba da naglašavaš Dobro, šta ako je potrebno, ako s našu ovcu valja to neko da, da financira ili kravo ili tako? Šta ćemo sa tim raditi? Ko plaća to? Nije, ne smiješ se zaklat, moraš držati. Ne do dragi Allah da dođe da, da, da, hoće da, umre, znači zaklaćeš je, normalno. Ali onaj, znači, ko će hraniti, na kojem spada ta hranjenje to. Ulema se oko toga razišla, ne kaže da će to, znači, država snositi, ali uglavnom današnjice ćemo mi to snositi i korišće se čovjek od te ovce ili od, od krave, znači, i za, uslugu će to davati, ili ako treba, znači, šta god, uglavnom kad se njen gospodar, ha, znači njen gospodar, znači njen vlasnik, onda će sa njim se račune snositi. Znači ja sam uložio za ovo, našao sam tvoje auto, ono je bilo e, gume sam morao promijeniti, zašto, zašto su pukle, trebao sam da odim do kuće, da, da, da ostavim, da ovo, da ono, on to mora da snosi to kasnije. Ako se nađe. Ako se nađe, nakon godinu dana postaje tvoje. Zapišite to, ja sam ukratko, znači, shvatio si, znači, znači štetu, sve što se dođe štetu, uzmi od, od toga možeš. Ili, zavisno šta se izgubilo, da se čovjek naljuti, može biti ljut kod podučavanja, ali ne smije kod presude. Znači, sudija ne smije da sudi dok je ljut. To ste učili, ja mislim. Znači, sudija ne smije da, da, sudi dok je ljut. Ili dok je gladan i ostale, znači, šartova, to nije sad naša tema. Znači, kod bučavanja može da bude da se čovjek naljuti, ali kada, kada sudi, ne smije biti ljut. Ne smije kod, znači, kod presude. Može, znači, kad, kad podučavaš nekoga, kod podučavanja. Kao što je poslanstven, poduče njih, povisuje glos, povisuje glas i tako. Ali kod presude ne smiješ. Zapisu to. Ha? To, to ima hadis, to ćemo ali učiti u budućnosti, a uglavnom nama je sad ovdje, znači da kad mora čovjek da bude, znači u ovoj situaciji ne smije. I opširnije ćemo to raditi kad nam dođe taj hadis, kolika ljudna i tako to. Treba pitati učenog ono što ne znaš. Osnova da je imetak haram. Znači tuđi imetak da je tuđi haram, osim sa pravom. Znači našo je čovjek imetak tuđi, jel tako? Osnova da je taj imetak šta? Haram. Nije dozvoljeno uzeti, osim sa pravom. Ako hoćeš od čovjeka da uzmeš pare, nije dozvoljeno osim da ima neko pravo. Znači osnova da je metak haram, svači. Tako i ovo isto što danas nam uzmaju osiguranje za naše auto. S kojim pravom uzmaju? Ja ne želim osiguranje. Znači, osnova da je moj metak haram. Ne možeš uslugu uzeti osim sa pravom. Jer ja ti nisam ništa prodao. Ja ti nisam ništa e, dao. A oni tebi uzmaju šta? Osiguranje. S kojim pravom? Ja ne želim osiguranje. Ali oni tebe primoraju da uzimaš to osiguranje. Moraš, moraš da te ako ne budeš platiti osiguranje, niješ moći voziti. Znači, uzmajte bez prava. Zato je, e, zato je ta, to nije dozvoljeno. To je jedna od, od, od stvari. Znači, ako nekome želiš, oni nama hoće da uzme imetak. Mora nam uzeti s pravom. Da mu ja nešto prodam. Mora se neko imati pravo da mi uzeš moj imetak. Oni su nas prisilili da šta? Da mi moramo plaćati osiguranje. I tako, znači, gledajte na sve druge stvari. Znači, ne smijete neko uzeti neki imetak osim sa pravom. Jer je, jer je u osnovi imetak haram, znači tuđi imetak. Treba se paziti na imetak tuđi, iako nije tvoj. Znači, kad nađeš nađenu stvar, trebaš da paziš, iako nije to tvoj imetak. Moraš da paziš na tuđu stvar. Imamo još treći hadis u ovom poglavlju. Rekao imam Buhari, rahmetullahi Pričao nam je Mohamed bin Ada i kazao da mu je prenio Ebu Usame od Burejda, a on od Ebu Musa da je rekao. Pitali smo vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam za neke neprijatne stvari. Pa kada mu se to umnožilo, on se rasardi i reče, pitajte me šta god hoćete. Neko upita, ko je moj otac? Tvoj otac Huzafe, odgovori on. Tada usta drugi i upita, Boži poslaniče, ko je moj otac? Tvoj otac Salim, oslobođen rob Šejba, kazao je on. Kada je Omer vidio na njegovom licu srđbu, reče, Boži poslaniče, obraćamo se uzvišenom Bogu za oprost. Znači, poslanik, tako Boži i da se naljuti nekada ali kad ima potreba za tim. Dozvoljeno se ljuti kod pitanja ili podučavanja ako ima neka potreba za tim. Znači razlog. I to mi danas provodimo u praksu. Ako se neko naljuti nešto, kažu, e, poslanic bio blag. Poslanic je bio blag, ali nekada je bio šta? I srdit. Ha? Znači, zavisi od situacije do situacije. Znači, ne uzubila, kad neko, kad neko nekome da izvinete, je i b za mater njegov ili ono, šta odmah se naljuti i potuko bi se. A kad ne uzubila čovjek psuje Allaha i ovo ili ono, čovjek kak se naljuti kaže, šta se ljutiš, polako treba s narodom. Znači, ne uzubila ovo je preći nego ovo. Ili ljudi čini se širk, ili prelazi sa Allahove granice. I ako se čovjek kaže, ah, Znači, opet, naravno, opet od situacije do situacije gledat ćemo stanje naroda. Kao što je poslan Srnen kada je ušao Ashab, izvrši nuždu u Mesčidu, najljep način način odgovorio, dok su Ashabi ustali. Ha? A s druge strane, kad vidimo, dok je, Ebu, e, dok je Omer radijalno, uzeo suhuf od Ibrahima, ali sam, znači, kad, kad, od, od, Musa, ali, od Ibrahima, koji su ostali, ili? od Musa, ne, ili ne znam, nije važno, uzeo znači, od prijašnjeg naroda, suhofe, pa je rekao, se Srnem, i da je Musa živ, šta? bilo bi naređeno da mene, morao bi mene da slijedi. Isto kao što smo prešli malo prije u, prošlom hadisu, u dulje namaz, pa sam se ne se. Znači, sržba nekada zavisi od situacije i od naroda. Znači, ne treba uvijek, znači, kao što negira se bratu, gaj, brate, sabor. Pa sabor ima svoje, znači, zavisno od situacije do situacije. Od teorata, jel? Dobro. Znači, kao što smo rekli u prošlom, znači, dozvoljeno davati fetvu kada si ljut napišite i to. I to vam, je znači, znači, dozvoljeno davati fetvu kada si ljut. Ja, ja, odgovor, znači, daješ iako si ljut, znači, dozvoljeno. Ovaj što je pitao za svog oca, nađen je na putu, tako da nije znao komu je otac. I pitao ko je moj otac, poslanik sam odgovorio. Znači, znači sržba poslanik sa selem jeste grije, zbog toga je Omer on tražio oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, sržba poslanik, da se bude sebe, da se se naljuti, to je, da se, da, se, da se rasli da se naljuti, to je grije. Tako da je Omer odmah tražio oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa šta mislite da je danas se živ da vidi šta sve se laže na poslanika I šta se uvodi u ovu vjeru i šta se govori, rekao je Allah, rekao je poslanik, a nije rečeno. I radi se o Allahoj vjeri. Šta bi danas poslanik radio? To upućuje znači grije, ovo što rade, a nije rekao Allah i nek, nije rekao poslanik sallam, znači da je to grije. Sve što nije u praksi, poslanik sa srnem. Svaka znači novotarija koja se povodi u vjeri. I znači čovjek treba bude onaj vrlo, vrlo pažljiv. Ne pitati za stvari koje nisu važne, kao za one koji su, koji su bili u pećni, znači koji je pas boje bio, znači koji je bio pas, koliko imao godina, i takve, znači te stvari se ne pita, ali to nisu važne. I isto ne smije se, nije dozvoljeno pitati za pitanja koja će dovesti do velikih problema. Zabranjeno puno pitati i neće pitati dok se ne desi ta situacija, a ne da se izbišlja pitanja kao što ima po nekim mezhebima. Ako bude ovo i ovo, kakav je propis? Pa se odgovara, ako bude to i to, bit će tako. Pa ona ne uzubila, kaže, tako čovjek, kaže, čita uđe, kaže u ženu. Ne Propis znači, tako Znači, ako se desi neka stvarno da se pita za pitanje šerijatsko. Ne treba gledati da znane što više odgovora, nego da se dade pažnja, velika razumijevanje odgovora i rađenje po tome. Znači, ne treba gledati da čovjek puno samo skuplja informacije, da zna, nego treba više obratiti pažnju da radi po tome. Da razumije šta se govori i da radi po tome. Kao Kur'an. Non stop to. Ne treba gledati da se što više pročita Kur'ana, nego treba se gledati da se što više razumije šta kaže Allah i da radiš po tome. A danas kod muslimana zbog čega smo ovakvi slabi zbog tih stvari. Jedan od najvećih stvari je to da se Kur'an uči i to oni koji ga uče. A šta je s onima koji ga nikako ne uče? A i problem su ovi koji ga uče s jedne strane velike, samo ga uče, a ne razmišljaju šta kaže Allah subhanahu i ne rade naravno po tome. Znači, Allah subhanahu je nama dao Kur'an da radimo po njemu, a ne da ga učimo. Znači da ga proučavamo, da razmišljamo i da radimo. Zato ćete vidjeti koliko u ajitima se spominje Efela ta'lemun, za ne znate, ne razumijete, oni su nerazumni, oni su vaki, oni su naki tako. Znači, nemoj da dolazimo mi u pitanje kad, se, kad Allah da obraća se kafirima, znači nevjernicima, da i mi budemo u tom istom ajetu. I e, ako ne budeš razmišljati, ne budeš raditi po tome, uzima isti propis u nekim ajetima. Isto kad čovjek, kad tu u min, da proklet su oni koji, šta, koji čine zulm. I čovjek ode na uzubila, čini zulm sebi. Roditelj ne sluša djecu pušta na, na, na, na, da svugdje hodaj, da ovo, znači učinio je zoom kome? Sebi. A onda ako uzme, uzme Kur'an, pa šta? Proklinje sam sebe. Ili učini nekome bilo, bilo koji e, zulm. Sam sebe proklinje. I uči Kur'an. Znači, naređeno je da radimo po Kur'anu. Zato su ashabi. Nismo šta? Naučili deset ajta da nismo šta? Razumili. I, i nauči ih i proveli u praksu, onda su prelazili na koji? Sljedeći deset ajta. Nemoj mi to samo danas da uzmemo kao jednu informaciju. Nego moramo da shvatimo što su asabi tako bili. Šta je to? Šta je to? Šta to znači deset ajta? I onda mi danas uzmamo i onda ne uzubiraš i čak neki uzmaju. E vidiš, kaže, ni asabi, kaže, nisu, kaže, učili deset ajta, pa su oni to naš. I onda neće da uči, nauči kura na pamet. A što to ne uzmeš ono drugo da su oni radili po tim deset ajta? Znači mi uzmamo kad nam to paše, uzmamo znači te stvari. Ali da vidimo šta je, šta, šta mi trebamo da radimo to. Što to mi sad ne uzmemo deset ajta pa da pročitamo nima šta Allah hoće pa da, da, da u praksu. U surati Bekari, u drugoj suri u Kur'anu, kaže ima hiljadu naredbi i hiljadu čega? Zabrana. Gdje su tolike? Evo, hajde, brate, sad ti sjedi i počni razmišljati u Koranu, izvadi 500 naredbi i 500 zabrana. Ne moraš hiljadu, pa ćeš da vidiš koliko provodiš svoj vjeru. Znači, Kur'an je spušten da se radi po njemu. Hoćeš ga naučiti na pamet. To je kao na fila. Jel postiš, će to četvrtak, na fila. Dobro je. Daš sadake na fila je. A tako? Klanjaš noći namaz na fila je. Ali da radiš po Kur'anu je šta? Obaveza. Tebi je, moraš da naučiš fatihu, da bi mogu klanjati. To ti je obaveza. A hoćeš još nekog suru sa tim na fila. Znači, mora da se vraćamo Kur'anu i sunnetu. Razmišljaj s Kur'ana i sunneta. I ponavljali smo koliko puta. Zato, vraćamo. nemoj da bi ko od danas već da gledate, nalazite, znači, e, medresu koji smo počeli, prvi ders i svaki dan da uzmete makar po jedan ders da preslušate i zapišite, naravno, i ovakav smo na tempo išli gore, dok smo imali desna ali zapišite ovaj hadis smo prešli. Jake su jake, velike, velike koristi i važne stvari su spomenute, zato gledate sa vašim ženama, familijama, da sjednete kući da prešate. To je obavezno. Obavezno, pogotovo prvi des koji smo naveli neke savjez, tako to. Pogotovo taj des da sašate. I ove ostale uzmite. I govorili smo oko ovoga. Nije šala. Nije šala. Znači, nije šala, braćo, vrate se sa što to je da ne ponavljamo jedne te iste stvari. Ljutna je nekada hikmet. Ovaj hadis je odgovor tablikovcima, na džematu tablik, poznata je ta skupina, jer oni samo pozivaju na milost, na bratstvo, na ovo, na ono, nikada se, znači, da, da se ljute. Ne, u situaciji nekad mora se ne a Ovo im dokaz. Da pa je se nekad se ne ljutio. A ne samo pričano o dženetu, a nikad ne spomenuti šta? džehennem, kao što oni rade. Samo govore o džennetu, o bratstvu, o ovom, a nikad ne spominju znači ostale ajete i hadise koji upućuju na, na kažnjavanje, na, na i, i vake hadise koji da, da je poslane nekom u određenim situacijama se ne ljutio. Znači ovo je odgovor njima. Gledati stanje šeha, znači da ga ne bi naljutio, da radiš, da uradiš odmah obu posle grijeha. Ako čovjek učini grijeh, odmah posle toga obu da radi, da učini. Kao što je Omer radijalno ovdje, odmah onaj traže oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo bilo sve za danas, prešli smo danas tri hadisa, gledajte se, vratite na njihovo, znači i ako budete našli kakve koristi nove, da nismo spomenuli, javite nam da zapišemo, da se mi okoristimo, jer svi smo mi ovdje učenici, nema ovdje šeh, nema ovdje učenik. Svi smo ovdje šta? Učenici. Znači, gledajte, ako nađete kakvu korist, da vas nagradi, javite da mogu ja da zapišem, da se okoristim. Nastavljamo inšala u nedelju, jer sutra imamo des. Pohada wa sallallahu alaihi